Hola, bona tarda, nenes i nenes de la Cora Primavera. Esteu sintonitzant la nostra ràdio. Som la classe de segon A i avui us parlarem sobre el Machu Picchu. Escolteu bé que comencem. El Machu Picchu era una ciutat inca situada a les muntanyes dels Andes, al Perú. Tenia 143 edificis, dels quals 80 eren vivendes. Els inques eren una tribu indígena que va viure a Amèrica del Sud entre el 1400 i el 1400 700. ser construït amb brol de pedra i sorra cas. S'anomena Machu Picchu perquè fa molts anys hi vivien unes persones que parlaven un idioma anomenat quechua i Machu Picchu significa muntanya vella. El Machu Picchu va ser construït a voltant mi 1950. ocultar ocultar Guco va ser construido per servir de refugio a un millar de personas en un terrenis que pertenecen al rey Pachacutec, que era el fill del sol y va a ser el primer emperador. Es muy importante. perquè és considerat una de les set meravelles del món i va ser declarat al 1983 Patrimoni Mundial de la Humanitat. Fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Us ha parlat el Zacaria, la Elsa, el Jordi Manzanera. y el que es de la que hace la sauna. Que pasa una buena tarde.